บุ๊กทู หกสิบสองสามุตตาโอริสามุตตาโอริการตั้งคำถามหนึ่งคิดวิสตัสมาปิรุเอลคิดวิสตัสมาเอร์ติเรียน სწავლა სწავლა นักเรียนเรียนมากไหม მოსწავლეები ბევრს სწავლობენ მოსწავლეები ბევრს სწავლობენ ไม่ พวกเขาเรียนน้อย არა ისინი ცოტას სწავლობენ არა ისინი ცოტას სწავლობენ ถาม შეკითხვა შეკითხვა คุณถามคำถามคุณครูบ่อยไหม ხშირად ეკითხებით მასწავლებელს ხშირად ეკითხებით მასწავლებელს ไม่ครับ ผมถามท่านไม่บ่อย არა მე მას ხშირად არ ვეკითხები არა მე მას ხშირად არ ვეკითხები ตอบกลับ პასუხი პასუხი ช่วยตอบกลับด้วยครับ მიპასუხეთ თუ შეიძლება მიპასუხეთ თუ შეიძლება ผมตอบกลับ ვპასუხობ ვპასუხობ ทำงาน მუშაობა მუშაობა เขากำลังทำงานอยู่ใช่ไหม ის ახლა მუშაობს ის ახლა მუშაობს ใช่ครับ เขากำลังทำงานอยู่ დიახ ის ახლა მუშაობს დიახ ის ახლა მუშაობს มา მოსვლა მოსვლა คุณจะมาไหม მოდი ხართ მოდი ხართ ครับ เรากำลังจะมาเร็วๆนี้ დიახ ჩვენ ახლავე მოვალთ დიახ ჩვენ ახლავე მოვალთ อยู่ ცხოვრება ცხოვრება คุณอยู่ในเบอร์ลินใช่ไหมครับ თქვენ ბერლინში ცხოვრობთ თქვენ ბერლინში ცხოვრობთ ครับ ผมอยู่ในเบอร์ลิน დიახ მე ბერლინში ვცხოვრობ დიახ მე ბერლინში ცხოვრობ